Don't you tutaingia katika mlango mwingine baada ya kumaliza mlango babu man haqqaqa tauhid dakhala aljannata bighairi hisabi wala adhab mlango wa leo kwa tawfiki ya Allah anwani yake ni باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك kuwa na hofu na shirka Muislamu atakiwa awe ni mwenye kuogopa kuangukia shirka. Nini munasaba iliyoko baina ya mlango huu na mlango uliotangulia, mlango ambayo anaoni yake ilikuwa mwenye kuhakikisha tauhid na akawa ni muwahid wa kisawasawa, basi ataingia janna pasina hisabu wala adhabu. Hii ni uhusiano baina mlango huu uliotangulia na mlango huu, mlango wa kuwa na hofu na shirka. Munasaba ni kuwa kila yule ambaye ni mwenye kumwabudu Allah peke yake kisawa sawa mwenye kuhakikisha tauhid akawa hamwabudu isipokuwa Allah jalla fi'ala peke yake, basi mtu wa aina hiyo lazima kwake yeye awe na hofu asiweze kuangukia shirka. yani yeye hawi ni mwenye kujihuri mwenye kujiamini kuwa atathibiti katika imani yake ya kumpwekesha Allah katika ibada bal anafaa awe ni mwenye kuhofia kurudi nyuma awe ni mwenye kuhofia kukengeuka na kuacha njia iliyo ya sawasawa ya tauhid na kuanguka katika shirika. Hiyo ndio munasaba iliyoko baina mlango ulitangulia na mlango huu. Asema rahimahullahu ta'ala wa 'azza wa عز inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anasema kuwa katika suratul Nisa, hasamehi mwenye kumshirikisha na chochote. Allah hamsamehi kamwe endapo mtu yule atafariki hali ya kwamba yuko ndani ya ushirikina, yani amefariki pasina kufanya tauba kwa Allah, akawa ni mwenye kukutana na Mola wake hali ya kuwa ni mshirikina, basi mtu sampuli hii hatosamehewa na Allah, hatosamehewa kamwe. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah anasema na anasamehe madhambi ambayo haijafikia daraja ya shirka, madhambi ambayo yako chini ya shirka kwa yule ambaye amtakaye, yani yule ambaye atafariki dunia hali ya kuwa ni muwahid ni muislamu kisawa sawa lakini alikuwa na madhambi ambayo haja ya tubia akakutana na Allah basi huwa tahta almashia yuko chini ya matakwa ya Allah huenda Allah jalla fi'ala akitaka atamuingiza janna basi na kumuadhibu na akitaka Allah basi atamuadhibu kulingana na madhambi yake kisha mwisho awe ni mwenye kuingiza janna hii ni hali ya yule ambaye atakayefariki pasina kumshirikisha Allah na chochote lakini alikuwa na madhambi ambayo hayafikii daraja ya shirk na wala hakuyatubia lakini yule ambaye atafariki dunia hali ya kwamba amemshirikisha Allah yani yeye ameelekeza kwa, kwa vile lazima tujue maana ya shirka sarfu al-ibada li ghairi Allah akaelekeza aina moja ya ibada kwa asiyekuwa Allah basi amemshirikisha Allah mfano akamuomba asiyekuwa Allah akamtegemea asiyekuwa Allah kwa lile ambalo hakuna mwenye kuliweza isipokuwa Allah akamchinjia asiyekuwa Allah akamtukuza asiyekuwa Allah akamsujudia asiyekuwa Allah almuhim akaelekeza moja katika ibada kwa asiyekuwa Allah basi mtu huyu endapo atafariki dunia pasina kutubia atakufa hali ya kwamba ni mushrik basi janna kwake yeye ni haram janna kwake yeye ni haram kwa hivyo iko wapi munasaba baina ya aya hii na kichwa cha mlango huu? Kichwa ni kwamba kuogopa shirka mtu ahofie kuanguka shirki. Nini munasaba iliyoko baina ya kichwa hiki hiki na aya Allah anaposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi mja endapo atamshirikisha na chochote na akafariki katika hali ile, basi hii inampelekea mja kuwa na hofu, inampelekea mja wa Allah kuwa na kuogopa yani mimi nikiangukia jambo hili basi Allah hatonisamehe katu inamaanisha mwisho wangu itakuwa ni kubakia katika moto wa jahannam moto wa jahannam milele na milele kwa hivyo itampelekea mja wa Allah kuwa na hofu na atakuwa ni mwenye kujiepusha na shirka atakuwa ni mwenye kukaa mbali na shirka na mja wa Allah endapo atakuwa ni mwenye kuwa na hofu asiweze kutumbukia katika shirk basi hapa kuna matunda ambayo yatarajiwa kupatikana jambo la kwanza ama tunda la kwanza yeye atakuwa ni mwenye kujifundisha zaidi atakuwa ni mwenye kutaka kujua shirk zaidi na aina za shirki ili asiweze kutumbukia katika shirki yani ile hofu madamu ako nayo katika moyo wake kwamba endapo nitamshirikisha Allah sitosamehewa na Allah pasina kufanya tauba na nitabakia katika moto wa jahannam milele basi hii itampelekea mja wa Allah kuwa na raghba na kupa na kutaka kujua shirk ni nini na aina za shirk ni, ni, zipi ili asiweze kutumbukia katika shirki hii faida pia vile vile atakuwa ni mwenye kutaka kujua tauhid zaidi na zaidi na ajue aina za tauhid ili aweze kumtukuza Allah jalla fi'ala kwa moyo wake na pia vile vile moyo wake katika matunda ambayo yatarajiwa ni kuwa moyo wake utabakia katika istiqama juu ya tauhid kwa hivyo ndugu Muislamu, Allah anaposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, basi na kila Muislamu awe ni mwenye kuhofia kuanguka ndani ya shirka. Mtu asijiamini kama atakapokuja kuona katika aya inayofuatia. Mtu asijiamini kwamba yeye ni Muislamu, anasali sala tano ikifika mwezi wa Ramadhan ambayo itaanza karibuni insha Allah, anafunga mwezi ule, anatoa zaka, anafanya haji, anafanya kila mlango wa kheri, asijihuri asijione kwamba atabakia katika imani ile hadi kufariki kwake. Lazima awe ni mwenye kuchunga imani yake na awe ni mwenye kuhofia kuanguka ndani ya kitu ambacho kitavunja imani yake ya kisawasawa ya mashirika Tayib, Allah aliposema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi hapa kuna baadhi ya maulama wanaoona kwamba an yushraka bihi ay ishrakan bihi, wanasema kila shirki inaingia katika aya hii. Allah hasamehi katu, sawa sawa ni shirki kubwa, sawa sawa ni shirki ndogo, hata mtu kuapa na, na asiyekuwa Allah ama akavaa tamima yani hirizi ama akasema masha Allahu wa shi'ta na maneno kama hayo ama vitendo kama hivyo basi kuna baadhi ya maulama wanaona kwamba inaingia pia vile vile katika aya hii shirk sawa sawa ni kubwa au ni ndogo basi Allah jalla fi'ala hasamehi kamwe endapo mja yule hatotubia kwa hivyo mtu akijua hata shirki ndogo Allah hatomsamehe endapo atafariki pasina tauba, basi atakuwa ni mwenye kujichunga zaidi na kujihofia zaidi, ili asiweze kutumbukia katika shirki. Tayeb, kwa nini Allah jalla fi'ala asamehe shirki na Allah asamehe madhambi yote? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hata hata mushrik endapo atafanya tauba Allah atamsamehe lakini mbona shirki iwe ni dhambi kubwa hadi mtu atakapofariki pasina kufanya tauba Allah kati kwa sababu kuna kusawazisha kiumbe na muumba na hii ni dhulma iliyokuwa kubwa zaidi yani wewe wasawazisha kiumbe ambaye ni dhaifu aliyeumbwa na yule mwenye kumuumba kiumbe hiki kiumbe hiki hii ni dhulma aina kubwa, dhulma ya hali ya juu. Inna shirka la dhulmun adhim, yani wewe umsawazisha mwenye kuumba na asiyeumba, mwenye kuteremsha mvua na asiteremsha mvua mwenye kuhuisha na kufisha na yule ambaye hafanyi hivyo, mwenye kumiliki riziki ya waja wote na viumbe vyote na yule ambaye hamiliki hata riziki yake, bali nafsi yake ni milki ya muumba wake. Kwa hivyo ni dhulma kubwa. Na washirikina siku ya Kiyama Allah jalla fi ala anasema katika suratu Shuara watakuwa ni wenye kuteta kwa nini walianguka katika shirk na wao watafasiri shirk siku ya kiyama kwamba ni kumsawazisha Allah na asiyekuwa Allah Allah jalla fi ala asema katika suratu Shuara tallahi in kunna la fi dalalin mubin, hakika tulikuwa katika upotovu mkubwa. Washirikina hawa katika moto wa Jahannam watasema idhnu nusawikum bi rabbil alamin, tulikuwa katika upotovu uliokuwa wazi pindi tulipowasawazisha nyinyi ambao tulikuwa tunawaabudu kinyume na Allah, tulipowasawazisha nyinyi na Allah yani tukawaelekezea haki za Allah, haki ambazo astahiki Allah peke yake tukawaelekezea na nyinyi kwa hivyo tukawafanisha na Allah na hiyo ni shirka kwa hivyo kusawazisha Allah na asiyekuwa Allah ni dhulma iliyokuwa kubwa na mja endapo atafanya hilo basi Allah jalla fi'ala hatumsamehe kabisa katika aya ya pili asema eh, Allah jalla fi'ala kwamba wa qawluhu ta'ala wa qala al-khalil alayhi salam wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Ibrahim ambaye ni Khalilur Rahman kipenzi cha Allah na khulla ni martaba ya juu ni daraja ya juu ya mapenzi ya mahaba Allah jalla fi'ala alimfanya Ibrahim kuwa ni khalil wake kipenzi chake wa hali ya juu anasema Ibrahim alayhi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam innahunna adlalna kathiran minan nas katika dua ya Ibrahim anamuomba Allah akisema ewe Mola wangu ujnubni niepushe mimi wa baniya na wanangu na vizazi vyangu an na'bud al-asnam tuepushe, tuweke mbali, tusiweze kuabudu sanamu, na tusisahau katika mlango uliotangulia, mlango ambao Sheikh aliupatia kichwa anwani kwamba mwenye kufanya tahqiqi ya tauhid akawa ni muwahid wa kisawasawa, basi ataingia janna na adhabu wala hisabu. Alitaja katika mlango ule kwamba inna Ibrahima kana umma, Ibrahim alikuwa ni umma قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يعني alikuwa ni mwenye kujiepusha na shirki alikuwa ni mwenye kuwa katika taa ya Allah jalla fi'ala lakini pamoja na hayo Ibrahim alayhi salam hakujighuri hakujiona kwamba yeye ndiye baba wa tauhid alipigana na shirki akiona kwamba atasalimika na atakufa na imani ile. Alijua kwamba Allah jalla fi'ala ni mwenye kugeuza nyoyo za waja. Kwa hivyo alikuwa anamuomba Allah akimnyenyekea Allah na kumwambia, niepushe mimi pamoja na wanangu tusiweze kuabudu masanamu. Kwa nini? Anataja illa kwa sababu masanamu yamepoteza watu wengi wengi katika waja wa Allah wamepotezwa na ibada ya masanamu wameingia katika ushirikina an alasnam al-asnam asnam ni wingi wa sanam maulama wanasema sanam ni kila kilichochongwa na kikapatiwa sura sawa sawa ni sura ya mwana wa Adam au ni sura ya mnyama au ni sura ya jua au sura ya mwezi yani ikapatiwa sura inaitwa sanam kikaabudiwa kinyume na Allah na wathan ni kinachoabudiwa kinyume na Allah kilichochongwa au haijachongwa lakini haina sura haina sura yani, lakini inaabudiwa kinyume na Allah. Hii ndio tofauti kati ya sanam na wasan Sanam iko na sura, aidha ni sura ya mwana wa Adam au sura ya mnyama au sura ya kiumbe kingine, lakini wasan haina sura, lakini kinaabudiwa kinyume na Allah, na dalili ni kauli ya Bwana Mtume swalla sallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ewe Allah usifanye kaburi langu kuwa ni wathan inaabudiwa kinyume na wewe kwa hiyo makaburi si kilichochongwa kwa sura ya binadamu au sura ya kiumbe kingine tayeb asema eh, rahimahullahu ta'ala katika eh, qurrat al-uyub فإذا كان الخليل إمام الحنفاء ikiwa Ibrahim alayhisalam kipenzi cha Allah Imam wa wale ambao walikuwa juu ya tauhid wakajiepusha na shirk ja'alahu Allahu ummatan wahida Allah alifanya kuwa ni umma Ibrahim akiwa peke yake wabtalahu bikalimatin faatamahunna Allah akampatia mitihani na yeye akawa ni mwenye kutekeleza mtihani wa Allah وقال وابراهيم الذي وفى ان الله نمسيف وابراهيم يولى امباي التكليز احدياك وامر بذبح ولده وامر بذبح ولده فامتثل امر ربه نا اليامرشوا امشنجه مناوي نا اكاوا يكو تياري كتكليز امر الله وكسر الاصنام الي الهنج مسنام واشتد نكيره على اهل الشرك نا الكو ni mwenye kuwapinga watu wa, wenye kumshirikisha Allah bal alikuwa ni mwenye kuwapinga kwa nguvu zaidi wa maadhali lakini pamoja na sifa hizi zote nzuri nzuri za Ibrahim kuonesha kwamba ni imam katika tauhid wa maadhalika yakhafu an yaqa fi shirk pamoja na hiyo anaogopa kuanguka katika shirk alladhi huwa ibadatu asnam shirka ambayo ni kuabudu masanamu لعلمه وسبب علمه yake kuwa لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه وسابه جوا هكونا يولي أنبايا أتمويبوش كاتكا عباده هي وشركين يسبقوا الله جل في علا وتوفيقياك نهداياك جل في علا لا بحوله هو وقوته شكوا نقفوياك نوجنجواك إبراهيم عليه السلام أجوة قنبا موياك نملكي يا الله الله هو اللي إنك جوز موياك وكتووتي Kwa hivyo hakujiamini kuwa atabakia katika imani yake na akamwomba Allah amwepushe na kuabudu masanamu. Fahadha amrun la yu'manu luquu fihi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mtu haamini kwamba aweza kuangukia, yani huenda kaangukia jambo lile. Waqad waqa'a fihi al-azkiya min hadhihi al-umma ba'da al-qurun Subhanallah. Na wengi katika watu ambao wajiona kwamba ni werevu zaidi katika umma huu baada ya karne tatu, karne zilizokuwa bora kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallam. Wengi katika wale ambao ni wanajiona kuwa ni werevu katika ummati huu wameangukia katika jambo hili la shirki fa ittakhadhat al-asnam utukhidhat al-asnam wa ubidat watu wakatengeza masanamu wakaziabudu kinyume na Allah jalla fi'ala falladhi khafahu al-khalil kwa hivyo lile ambalo Ibrahim alayhi salam aliyofia nafsi yake khafa ala nafsi aliyofia nafsi yake wa banihi na wajukuu wake watoto wake vizazi vyake wasiangukie jambo lile وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة wameangukia wengi katika watu ambao wanajinasibisha na dini hii ya Uislamu baada ya karne tatu zilizokuwa karne bora. طيب فبنيت المساجد والمشاهد على القبور misikiti zikao zinajengwa juu ya makaburi wasurifat laha libadat bianwa'iha watu wakazielekezea makaburi yale ibada aina tofauti tofauti wakazielekezea kaburi zile zilizokuwa ndani za misikiti misikiti zikajengwa juu ya makaburi kinyume na wasia wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam watukhidha dhalika dinan na hilo likafanywa kuwa ni dini yani kile kila yule ambaye anaadhimisha kaburi ya walii fulani shekhe fulani kaburi ambalo juu yake kuna msikiti basi huyu ni muwahid wa kisawasawa subhanallah muwahid mwenye kumpekesha Allah katika ibada ni yule ambaye hatukuza kaburi hizi kwa kuzichinjia kuziwekea nadhiri na kufanya mwingine, hata wengine wakifanya tawaf, kuzizingira kaburi zile, kuzizunguka kaburi zile. Na yule ambaye ni mwenye kupinga mambo yale na kuyakanusha na kuyakemea, aitwa kwamba huyu anachukia mawalii, hawapendi mawalii, hawatukuzi waja wema wa Allah jalla fi'ala, yani mizan na e, mambo tafakari za watu zimebadilika. haki imekuwa ni batil na batil imekuwa ni haki tukimalizia qala ibrahimu taimi ibrahimu taimi katika wanazuoni wa tabi'in asema maneno haya man ya'manu albala ba'da ibrahim nani yule ambaye ajiaminishia kwamba atasalimika na bala baada ibrahim ikiwa ibrahim alayhisalam baba wa tauhid aliyefanya na kafanya na kafanya na Allah kamsifu na sifa kubwa kubwa aofia nafsi yake kuwa aweza kuangukia shirk na kuabudu asiyekuwa Allah kwa hivyo anaomba Allah amepushe kwa hivyo sembuse asiyekuwa Ibrahim ni aula zaidi kwake yeye kumomba Allah amepushe na ibada ya ushirikina wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam